azul. Moi boas tardes, queridos ointe Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia No 104.6 da FM aquí en Radio Cornellá Para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego Con música, con entrevistas, con informacións en moitas cousas para que todos vostedes pasen mm, un ratiño agradable queremos saudar ao noso técnico que gracias a él isto sai en antena a Kiko Belinchón a, moitísimas gracias por estar aquí connosco eh, como non o meu compañeiro Armando Fernández que sempre está meu corón moi boas tardes e benvidón moi boas tardes Xulo e como non Kiko e toda a audiencia que xa es comenzan a esgarabellar por aí para vernos e escoitarnos si, sí, si, sí, xa nos mandaron algúns saúdos as persoas que nos están a escoitar <laughs> e mediante internet mediante as redes sociais, o Facebook tamén está activo. Eh, agradecemoslle moitísimo a todas as persoas que están aí o coro. Eh, mm, vamos a poñer un bocadiño de música dunha voz femenina nova que non escoitáramos nunca na, na nosa emisión. Non. Chámase Antía. Hombre, Antía Muiño Sánchez. Vamos a escoitar unha primeira peza, me parece, non sei se é terra ou cualquier, unha primeira que xa o noso técnico ten preparado. E intentaremos conectar con ela. Ah, muy bien, estupendo. Xa temos outro lado do fio telefónico a persoa que nos eh, anunciamos aí un momentiño. Chámase Antía Muiño Sánchez. Damos ya benvida e eh, moi cordialmente. Moi boas tardes, Antía. Hola, moi boas tardes. Moitas gracias. Que por... tal? moitas gracias por acompañarnos eh, de verdade que te agradecemos moitísimo que mm, nos recibas tan amablemente non che queremos facer perder moito tempo, pero o que primeiro que temos que facer é saudarte moi cordialmente e felicitarte porque un tal Xavier Díaz sei que tomou mm, en consideración a túa voz que nos estábamos escoitando agora mesmo aí con esa erva de enamorar eh, que che agradecemos moitísimo mm, eh, eh, parabenizámoste porque este grande da música galega, da música tradicional galega, pois dixo vou a facer dúos con, con Antía. Sí, sí, no, a verdad que estou super feliz Foi unha sorpresa <laughs> eh, E eh, vamos, estou contentísima Porque, como diste, unha persoa da talla de Xavier non só no musical, sino tamén no humano, pois eh, non sei, unha maravilla. <laughs> Pois pois nós encantadísimos e contentísimos. De, primeiro de descubrirte que non te coñecíamos, eh, segundo pois agradecerche que, que, que nos atendas tan amablemente. Por certo, eh, esa experiencia nese novo disco, nese novo traballo de Xavier, debeu ser unha cousa eh, eh, emocionante, non? Pois a verdade é que sí, foi un proceso moi bonito porque, bueno, el foi me ensinando as cancións pouco a pouco eh, fomos traballando nos dúos pois os dous eh, foi unha cousa moi eh, bueno que, que mm, foi moi natural moi orgánica uh -huh. eh, e foi moi bonito traballar pois eso cos seus temas Eh, mm, falando de temas, como se chama entonces ese novo traballo que vades a, a publicar, que vai a publicar Xavier, non? Sí, como se chama? Levantarse e caer o álbum. Le, levantarse e caer. Sí, señor. Eso es. Moi axeitado, sí. moi, moi para este tempo, non? <laughs> Sí, de Totalmente. <laughs> bueno, Mira que sí, me no, a verdad que un... Xavier. Vale, vale. Perfecto. É un disco precioso, a verdade. Eh, cando cando saque e o poidades eh, escoitar, bueno, é eh, moi emocionante e a verdade é que estaba está todo mm, cuidado, todo detalle eh, tratado todo cunha sensibilidade pois como é Xavier, no? Que é unha persoa moi sensible e eso se nota na, na, na súa música tamén. E tanto que sí. <clears throat> bueno, nos descubrimos unha, unha voz femenina extraordinaria eh, da Costa da Morte, non? Sí, bueno, a miña familia, a miña nai e o meu pai son de C e de Baio. Mm. Eh, eu, bueno, ne, son de Santiago, a, a casa familiar está no Milladoiro, Uh -huh. eh, pero bueno, teño unha conexión coa Costa da Morte moi grande. Pois que saibas que mañán volvese remitir este noso programa en Radio Roncudo yo, eh, pos, ah. posto que temos un correspondente aí eh, que se chama Óscar eh, Radio Nerea tamén me eh, parece. Eh, en, en, eh, sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, pois que te agradecemos moitísimo fálanos de ti, fálanos dese de traballo que, que, que non eres noviña neste traballo, no. posto que <clears throat> ti par, según sabe, según sabemos, según nos informaron, ti sí. Mm. pertencías anteriormente a, a un grupo de cantareiras tamén, eh, eh no, no traballache sí. Mm. moito no, no, no na música tradicional e agora uh -huh. o independizarte, pois eso, fa, facer a túa voz mm, diferente, aínda que tamén te eh, axudas de, de algún músico para as túas interpretacións e concertos, sí. non? Sí. Eu, bueno, eu, como dís, eu formeime eh, na música tradicional, non? De nena, pois, uh -huh. eh, fun a clases de pandeireta e despois formei con outras eh, compañeiras, eh, o grupo de pandereteiras as amaianas. Uh -huh. eh, nese grupo estiven hasta, pois, bueno, hasta a adolescencia. Uh -huh. E despois xa me metí en outro tipo de músicas, estudei guitarra clásica, E, eh, e bueno, sempre estive moi ligada ao pop, á canción de autor, tamén ao uh -huh. jazz. E, eh, entón, bueno, foi para cousa de dous anos cando empecé o meu proxecto eh, cos meus temas, digamos, non? A, des a desenvolver un pouquiño os meus propios temas e o meu propio estilo. Eh, si, nos directos normalmente vou a dúo cun saxofonista que tamén vendo jazz -huh. aínda que tamén está mm, metido na música tradicional eh, eh, agora tamén estamos preparando un proxecto eh, a, a tres, a trío, cunha percusionista Mm. Eh, bueno, ese o, ese o proxecto. <laughs> Un, un traballo fantástico como cantautora e además que as túas letras eh, eh, eh, non sei, créalas ti, non? Mm. Que a, a pesar de que a primeira que puxemos, a primeira peza que puxemos é precisamente unha adaptación dun traballo tradicional, pero ti a, a, as túas letras, mm, según teño entendida algunha delas, estas fixeches precisamente no confinamento, non? Sí, eu eh, teño un tema que é Carta Aberta, que foi o primeiro tema así que saquei, e, e sí, naceu no confinamento, e ese foi, a letra foi miña. E despois, bueno, sí que me gusta moito reversionar, eh, por exemplo, cancións tradicionais, eh, tamén me gusta moito poñer música a poemas. Uh -huh. eh, entón, bueno, mm, aí me movo unha rapaza nova por, pola voz que, que, que escoitamos sí, eh, eh, eh, no viña eh? <laughs> que lle... Bueno. Escoi... <laughs> Non o digas por antena, que senón despois vanche salir moitos mozos, moitos mozos e non va dar abasto. Bueno, o mellor xa está ocupada, deixa disso. Bueno, pero ui, ui, ui, ui. Antía, a, a, unha cousa que che quero decir. Mira, acaban de poñer aquí uns amigos nosos que nos escoitan desde Suiza. Bon, mm. eh, el, escribe, el escribe en castelán porque eh, naceu en en eh, Canarias. Canarias. En, ¿no? el, en el hierro, pero a súa dona que se, que se chama Mercedes eh, de C, ou de... Sí, ah. de por aí cerca. De Cedeira, de, Ce, de Cedeira, de Cedeira. Ah, de Cedeira. E, e dícenos, saludos, buen programa e mm, felicitación, felicitas, Sí, felicidades a, a, a la nueva entrevistada. O sea que... Mm, Ay, gracias. Sabes, Un saludo desde tamén a Suiza. Desde Suiza, nada máis, nada menos. <laughs> De verdade De verdade, para nós é un placer ter ter personas tan, tan que, que nos reciben amablemente. Bueno, no, nos non te coñecíamos e eh, quedamos encandilados coa, coa túa voz. Vamos a pedirlle despois ao noso técnico que volva a recoller a, a, a me parece que é outro tema que te sei non non no, no sei, pero nos nos roubamos un tema por, para, para que os nosos ointes eh, coñezan a, de, de moi preto a, a túa voz. Contanos, entonces, bueno, o que, o que dis que estás preparando que, que será o mellor un novo un, un novo CD, non? Uh -huh. un, ou un CD un primeiro CD, porque os outros o que ti publicaches eran mm, exclusividades dunha sola mm, Sí, eh, xelos Sin xelos, claro. Sí, era foron dous temas que colguei, pois pues, sí, sobre todo a nivel digital, non? -huh. eh, agora mesmo, bueno, de feito entramos a gravar a semana que ven uh hmm. -huh. eh, o que vai ser o primeiro álbum. Uh hmm. -huh. eh, que, bueno, teño previsto tamén sacar en físico, eh, bueno, eh, aí estamos. Eh, hmm. vai ser un pouco eh, unha recollida de todo o que levo facendo, pois, estes dous anos, non? Nos directos. Claro. Eh, vai ser un disco autoproducido, producido por min, mm. eh, en o que imos estar o saxofonista que vos comentaba, que se chama Miguel Arribas, mm e tamén vai colaborar eh, a percusionista que se chama Nerea Quincoces mm. Eh, bueno, estamos eh, aí moi ilusionados porque non queda nada. Como xa, xa tes, eh, mm, tes sí. nome, pois pues, entonces podes pedir a Antía tamén que, que outra Antía que unha tal Ameixeiras que a mellor mm. tamén mm. coñeces que, que sí. ela, ela pois pues, seguro que estaría encantada de decir un, un duplo Antía para para <laughs> para o teu traballo. <laughs> xa temos tocado xuntas. Pois pues xa ves, O sea sí, que sí, sí. pois de, darlle outra outra alegría, como non, a Antía, que desde sí, o Brasil tamén é da, da Costa da Morte, sí. de Baio. Sí, sí. Que desde o Brasil tamén escoitan. Ah, sí, Cristian, acabo de mandarnos... <laughs> de, bueno, que, que estamos encantados eh, de, de estar contigo, Antía, que é un placer enorme mm, saber de, de, do teu traballo e da túa, mm, mm, bueno, pois pues, faceta musical e que temos que gabarnos de que xente da, da Costa da Morte, aínda por raíces, pois estén aquí na, na, na, nas ondas en, en Cataluña pois <laughs> nada, o prazer é meu Moitísimas grazas por darme o espacio Cando teñas ese traballo semi a, a punto de publicar ou tal Pois xa sabes, nós queremos ser primicia para todos os nosos ointes De, ese, de esa publicación E que saiban onde poden mercalo Ou como poden uh -huh. adquirilo E eh, eh, cuantos temas vas a, a, a editar, etcétera, etcétera, non? Moi ben, sí, claro. Cando, <laughs> cando este aí a punto de sair falamos, sen dúbida. Claro que sí. Bueno, eh, como van os concertos? Aínda que uh, seguro que estás traballando para, para, para, para gravar e todo eso, pero uh ah, -huh. Um, solicitan tamén a túa presencia en algún, algún que outro sitio, non? Sí, temos, eh, de feito, agora en abril un par de concertos en Galicia. Imos estar en Ourense, no mm. Café Torgal, -huh e tamén na Arca da Noé, en Vilar de Santos. Hombre, ar, en Ourense. A, Arca da Noé é imprescindible, ademais. Ademais, o xantar ali, o, o a cea, ten que ser unha maravilla, porque ela sempre acostuma a, a, a agasallar a todos os participantes cun cea ou cun, cun xantar extraordinario. Mm, sí, eso din, eso din. Escoita outra, outra cousa. Me parece que tiñe, lín que algo tiñas previsto para o mes de xuño tamén. Para o mes de xuño? Hmm Non? non. A ver se si foi o ano, ahora... a ver se si foi o ano pasado. Sería o ano pasado, ano pasado en xullo estive, bueno, nun concerto que me fixo moitísima ilusión que foi o Festival de Jazz de, de San Sebastián. Ah. Eh, o Festival de Donosti, o Jazz Aldi. Sí, sí. Mm. Eh, bueno, eso foi unha experiencia increíble. <laughs> Ali en, en, en, en no País Vasco, eh, non? No País Vasco, sí sí. Ah. Eh, este ano, pois a ver, porque tamén estamos pendientes de con outro proxecto que teño, que é un trío de jazz, mm. estamos preseleccionados para, para tocar no, no, no Jazz Aldi. <laughs> e a ver se si nos collen. Hai que bueno. pedirlle, hai que pedirlle a tradicionarios de Gracia aquí en Cataluña que, que vos chamen para que eh. para que oh, poidades. sería maravilloso. Como sería? Claro. Hai, hai que mandarlle o currículum ese entre comillas, sí. o chamolle ese currículum para decirlle, además Xavier ten moi moita ten, ten moita afinidade con eles. Dille que sí. que, que te enchufe o eh. dille, oye. Ay, pues teño unhas ganas de ir a Barcelona tremendas. E nos descoitarte verte. <laughs> Hombre, e verte. <laughs> sí. darche uns cuantos biquiños tamén a vez. Claro. Sería sería extraordinario, Antía. Ostras. Dille, a Xavier que, dille a Xavier que che faga de de, de, de mecenas sí, de, de conductor eléctrico de conductor eléctrico para esto eso <laughs> a, ah, Antía, que non te incomodamos máis, que te agradecemos moitísimo teu, a, a túa colaboración de hoxe, que, que xa saben os nosos ointes que, que, que, se, que te poden escoitar en Youtube, porque eu eh, vin aí algunhas pezas túas que tiñes sí. colgadas. Eh, sí, eh, tes algunha páxina para, para que poidan os nosos ointes eh, escoitarte tamén en directo? Eh, teño, bueno, as redes sociais, teño perfil en, en Facebook, teño página en Facebook, en Instagram, mm -hmm. e aí vou colgando todas as novas. Antia.musan. Sí, eso é. Moi ben, pois... Moitísimas grazas. Vamos a, a, a despedirte, eh, agradecerche, non somente agradecerche, sino tamén coa túa música que roubamos xa aí nun, un momentiño. <laughs> e que saiban os nosos ointes que, que te apreciamos. Xa és unha asidua no noso no noso programa. Vale, pois pues moitas grazas a vos. Unha aperta e moitos éxitos, Unha aperta, graciñas. Chao. Chao outro momento. Música de Antía. Sí, señor. Noso técnico ten aí preparada xa a música dela. Un berro bello como a mesma terra que xa favor Están a tempo Batexando e vivindo Bailándome na mente Nunha voz calada De vento e de campana A terra fala nos paxaros e na luz Na pureza dun canto sorrido sole soles por el so that's joy by ah, that's joy por la noche a terra mura te me voy a goiro, se a lo voy a plumar, dos corvos se a su amor. una voz del oito de dor que ansía ser eterna subir o ceo alumar moitos mundos música de Antía e eh, vamos a dar a benvida a un chef dun grande Ah, deto de, de comer, non? Un, un pazo sí, Dun pazo, así, un grande eh, Que están rodeados de viño, precisamente O pazo de Toubes É eh, precisamente, ademais, unha representatividade do, do viño do Ribeiro <laughs> E é nada menos que unha finca que ten algo que ver coa viña costeira Vamos a saludalo mm, Chámase Xosé Carlos Moi boas tardes, Xosé Carlos Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Eh, eh, eh, parabéns por, por ese traballo que estades facendo no Pazo de Toubes. Se si no me, si me, non me equivoco, ten algo que ver, pre, eh, comentaba eu, co, coas viñas do Ribeiro, mm, precisamente... Eh, eh, unha, de Viña sí, de, de, bueno, unha, eh, digamos que o o buque insignia de, de, de Viña Costeira actualmente, Vi... o, o viño de Toubes. Viña, viña Costeira, exactamente. Bueno, pois, pues, uh, primeiro vamos a dar unos, unos pequenos... Eh, non sei, avances con respecto a que é o Pazo de Toubes e que é o que, que, que ofrecedes despois entramos en Fariña, por nunca mellor dito <laughs> para que nos fales de, de ese teu traballo especializado na gastronomía De acordo dinos, dinos pois, quen é o Pazo de Toubes, onde está, co, que é o que facedes e tal. O, o Pazo de Toubes está no Concello de, de Cenlle, está en, en primeira línea do, do Ribeiro, digamos. Uh -huh. eh, é unha finca onde se onde facemos o viño o viño Toubes, concretamente, uh -huh. eh, eh, onde se está ali nunhas barricas, eh, digamos que o, o, o viño referente ahora mismo en, en, en calidade, vamos, eh, en uh -huh. calidade son todos, pero pero ahora mismo o, o máis eh, caro, digamos. Más, destacado, vamos, salientable, exacto, non? Exacto, exacto. Eh, eh, eh, que, eh, que tipo de viños son? Eh, treixadura loureira, eh, sobre todo, os que as variedades que, que se traballan ali, uh -huh. brancos, uh mm. -huh E, eh, e eh, bueno, pois pues como non ribeiros. Ajá, claro. Bueno, o primeiro que hai que decir, o primeiro que hai que decirlle, además felicitalo por ese traballo, pois pues que é unha sala de eventos e espectáculos. Ostras, eh, teñen sí. unha sala de eventos e espectáculos e yo, yo, yo armadanzas entre comillas, o, o chef de, de, de como divertirse eh, ah. xantando e comendo é precisamente Xosé Carlos, non? <laughs> Mira. Correcto. Con todo eh, seu equipo, non? Exacto, exacto, que un solo sería imposible. Si sí, temos un equipo maravilloso e eh, eh, gracias a, eh, a todos eh, sale adiante o, o proxecto. Moi ben, xa xa adiante o proxecto coa, coa túa dirección Eventos de matrimonios, de cumpleanos De, de banquetes De, de, de, moiti, de, de moitos recoñecementos Etcétera, etcétera, non? Contanos pois- Bodas, bautizos comunións... Bodas, bautizos, comunións, eh, todo tipo de eventos. <laughs> Muy Oye, ben. eh, e algunha separación desas amistosas nicestes? Tamén. de desas de momento non, non nos tocou ninguna, pero bueno, non descartamos. <laughs> que sean amistosas. Podemos facer a boda e despois a separación, sin problema tamén. <laughs> que sean amistosas, sobre todo. Sí, hombre, desde logo. bueno, sí a, a, vamos vamos a, a, a centrarnos precisamente nese non somente na celebración de grandes eh, de grandes tamén, eventos, sino no, no, no xantar, na degustación gastronómica. Uh -huh. De cal de cal te sintes máis satisfeito? Eh, agora mesmo, mira, eu eh, satisfeito eh, creo que un pouco de todos. Eh, é certo que os vemos un pouquiño máis como persoais ou todos os que son produto 100% galego, mm. como pode ser un lingote de porco celta de raza autóctona galega, mm -hmm. eh, como pode ser o, oh, todos os peixes salvaxes que, que manexamos en carta, dende unha robaliza salvaxe mm -hmm. ata un linguado, eh, todo que identifica un pouquiño a terra, pois eh, son os que mm, máis nos hinchan o peito un pouquiño como, oh. como vos galegos. Sí, hombre, tanto que sí. Algúns eh, eh, eh poñen mm, comentarios con respecto a, a todo o que mm. estades a facer, pero eh, eh, salientar un que acabo de ler dunha tal Lina que dice estiven comendo ali e visitando a bodega eh, encantoume todo, os viños bonís, boísimos e a comida riquísima. o pescado que tomei unha corvina de 10. Ajá. Sí, eh, as corvinas eh, tamén manexámolas con, con algas, algas da, da ría, da nosa ría, uh -huh. eh, e berberechos, no. eh, e non, bueno, un caldiño que lle facemos con as espiñas, e intentamos mm -hmm. non, non camuflar dende logo o produto principal, mm -hmm. que é o que ten que levar a, a voz cantante no prato, e, mm -hmm. e pouco máis, o único que, que intentamos é non estropear o bo produto que, que considero que compramos, mm -hmm e, eh, e nada máis que o que o eh, cliente o disfrute. Sempre que falo cos, cos chefs, eh, ti eres un do, deles, deles, pois sempre nos destacan o feito de coller produtos de kilómetro cero. Ti tamén te... te Tamén manexamos, o que pasa que, digamos que eh, eu considero que a nosa despensa eh, non só o kilómetro cero, senón toda Galicia. Ah, e ao final ao final toda Galicia eh, hoxe en día as distancias non existen e moito menos en un radio de 100, 200 kilómetros como, sí, sí. como pode ser en Galicia sí, eh, produtos dende Lugo, dende Coruña de, uh -huh. de Ourense e de, e de Pontevedra É que, é que Galicia é kilómetro cero o sea, non fai falta final, que diga sí, eu creo que sí, eu creo que sí, <laughs> sí. <laughs> é que Galicia... a, a, ademais hai unha cousa que debe ser unha delicia estar en Triviñedos cociñando Home, é, é, é gratificante porque ao final estamos en un espazo natural donde mm. rodeados de naturaleza, de, de viñedos, en un pazo reformado, eh, temos, bueno, un paisaxe, unhas vistas de so pazo uh -huh. eh, espectaculares, A verdade que sí, a verdade que é gratificante traballar ali. Eh, por, por eh, perdona, Xulio, porque claro, cando, por exemplo, estás que estás cociñando e necesitas un momentiño para salir a respirar, dixéramos. Vou sí, respirar o aire que ninguén respirou e asomaste de ese como ese balcón a respirar, a ver ese viñedo e a e, e ver ese traballo que estás facendo. Un val. Dende logo, eh, a ver, ali é, é un, o, sitio, o sitio idílico para para coller aire. Uh -huh. eh, solo con dar un pasiño fora da cociña xa o temos. Uh -huh. Eso é unha maravilla un val que enfrente mesmo xa se ve casi todo sí. to, to, todo a produción do que despois se ofrece os, os sí, vosos clientes sí, sí, tanto cando menos empeño, ¿no? como hacia arriba, sí, sí. Sí, sí. Cando menos en Eh, eh, eh, eh, bueno, eu miren algunhas fotografías que, que tendes do, do Pazo, extraordinario, que ademais mm, mm con vistas uh, a todo a, a toda esa produción vitivinícola, pero tamén a, eh, a ver, eu mm, Vin na páxina pois os menús re, renovados, uh -huh. según parece, pero que mm, tío mellor podías resaltar algunha cousa determinada ou que ou, ou que máis vos, pois, vos, vos solicitan na, na, na, non precisamente no, no. como menú, non? Sí, falamos un poquinho de, de eventos, me, me dis, non? Sí, sí. Sí, eh, nada, como nos eventos ao final a xente é bastante clásica, teño que recoñecer que que é bastante clásica, inda que nós aos pratos eh, máis clásicos damoslle pois, o noso toque diferente, como pode ser un xarrete de terneira galega suprema, que pois, nos témolo, témolo de, de proposta en eventos, pero damoslle o noso toque co, con un licor café, que, bueno, a salsiña leva un licor café, eh, e encaixa moi ben, está, de momento está sendo pla, o prato estrela eh, na venta dos eventos. Uh -huh. Está, eso como, como, como carne. -huh. Logo, como peixe, eh, o rodaballo tamén é un indiscutible. Entón, uh -huh. eh, hai, hai pratos que, que triunfan dende hai anos e anos e nós o que facemos é, eh, desde unha base tradicional, aplicarlle o noso toque persoal uh -huh. eh, e así van. Uh eh, -huh. Porque a mí o que me gusta que <coughs> eh, cociñades aunque lle poñas algún ingrediente máis, pero que sobresal eh, que sobresalga a eh, salia o, o que o gusto, por exemplo, dun choletón ou algo así, que non, non, lle, non lle disfrazai o gusto. Non, non, porque creemos que, que, que é produto eh, moi bo, eh, uh -huh. bueno, o noso chuletón é de vaca rubia galega, madurado, uh -huh. eh, penso que non non hai que meterlle demasiados adornos a, a unha cousa dese estilo. Sí, sí, sí, sin disfrazalo. <laughs> Claro, non, non seguramente se o disfrazamos non o melloraríamos, entón se non o melloramos, para qué? Eh, Vamos que, exactamente. <laughs> Perfecto. Exacto. Eh, eh, eh, bueno, non desbotades ningún mm, ningún prato tradicional como pode ser o caldo como pode ser o cocido, non? Non, eh, eso, eso é verdade que non o temos en carta, pero para, para xente tamén... Ada... Somos flexibles eh, en ese aspecto, e cando alguén quere un cocido, quere quere algo así máis eh, comida uh -huh. de reunión de amigos, pois pues eso, que se suele facer moito un cocido ou eses, eses, eses estilos, eh, sen problema ningún. Uh -huh. Perfecto. Eh, algo interesantísimo tamén que, que a incorporación da, da, da caza, non? Eh, eh, dos produtos da, que últimamente tamén están empregándose moitísimo sí. en Galicia que son as setas e o demais eh, eh os elementos do, do, do monte tamén vos eh, empregades nese aspecto, non? A todo, non? eh, non non non deseitamos ningún produto e eh, sobre todo vamos un poquinho coas temporadas, iso é certo. Mm, claro. Eh, as setas, bueno, as, pues pois temos a trufa tamén, eh, non de, hai que decir que non todo é 100% de Galicia porque aínda que nós temos os mellores produtos, hai cousiñas fora que tamén a veces hai que tocar porque porque son excelentes. Mm. Claro. Son, entón, a ver, eh, nos en outono setas, dende logo, agora pois pues, imos dar un poquiño paso xa a espárrago blanco, a, ah. a renovaremos un poquiño a carta hacia primavera con pratos máis frescos sí, eh, claro, claro. xarda que, que empeza a estar moi ben sí, claro. vamos un poquinho coas temporalidades do produto porque, bueno, imos sobre seguro Claro, claro. Eh, eh, eu um, oínlle, ou polo menos vinlle a, a unhos dos, um, dos que visitaron o Pazo que eh, ensalzaban os berberechos e as, e as ameixas que, que, claro, regados con eses viños que vos ofrecedes teñen que ser un, un, un paladar exquisito, non? Un paladar exquisito, non? É, eh, é unha aposta segura de, de sempre aquí eh, con, con un ribeiro é un, é un, é un marisco ou, ou algo de cuncha eh, creo que solamente de nombralo xa encaixa Sí, señor, sí, eso E tanto que sí Es lógico Outra cousa que tamén quería descatar por lo menos que nos dijeras, eh, Os doces, os postres, o, o, o final eh, Eso tamén lle tendes un cariño especial, non? Sí, temos eh, certo que temos os, os nosos eh, os nosos nenos bonitos, digamos, no, no postre, como é unha, pues, pois unha tarta que temos de queixos, de queixos galegos, 100% son da zona de Lugo, Uh -huh. Eh, bueno, son uns queixos que teñen un toquiño un toquiño un poquiño máis forte, que non deixan indiferente, que uh -huh. é unha tarta semifluida, aínda que é o forno, que, bueno, está tendo moito éxito e, bueno, pola nosa parte, pois, claro, a base de probas, de probas, eh, fomos chegando aí a esa receta e, eh, e bueno, e, e digamos a que, a que de momento está levando o sobresaliente uh -huh. e o resto, desde logo, pues, non, non desmerecen temos un hummus de chocolate, un, un, un amus de aguacate que tamén chama moita atención a xente uh -huh. eh, porque, bueno, ao final son, son cosas que non están non son habituais en un postre como o aguacate uh mm. -huh. eh, é unha maracullante en texturas que é un postre xa uh -huh. máis fresco, máis cítrico uh mm. -huh bueno, que estades traballando sen parar para poder ofrecer o mellor a todos os a todos os que se acheguen aí. Outra cousa que nos dixo un me parece que foi Marcos cando no, cando con, contactamos con vosotros é, é que tamén ofrecedes unha visita ca, guiada e bueno, acompañada dun, dun, dunha pequena degustación e ao mesmo tempo, pero mm, con un prezo pois simbólico, non? Sí, eh, xa que temos ali a, a bodega, eh, está o viño baixo eh, nunha zona onde uh -huh. temos unha sala de catas, temos as barricas, eh, e, bueno, pois aproveitamos un pouquiño todo isto eh, e facemos unha visita guiada polos, polos viñedos uh -huh. Mm, que culminan con, con unhas catas na, na sala e, e uns aperitivos que, que o restaurante aporta para maridar con esos viños uh mm. -huh. e despois incluso temos máis oferta na que xa subirían ao restaurante e lle faríamos un, un menú degustación con maridaxe dos viños dos viños ribeiros de, de, de costeira da casa platos de carta nun pazo do século XVIII e en mitade da natureza, non? En resumidas contas, é así. <laughs> <laughs> de, de verdade que para nós é un placer e unha honra e eh, eh, como xa temos o vosso contacto o que podemos a facer é que, que os nosos ointes saiban volvemos a repetir o, o, a páxina vosa que tamén atendes en internet eh, está precisamente no Facebook eh, que cando que iran, mm, ir a visitarvos que mencionen eh, Radio Cornellá o, o noso programa sempre en Galicia para que vos ofrecede, ofrezcades mm, pois un, un vasiño máis de, de regalo de, da nosa parte Claro que sí. <laughs> no, nos, nos, cando acabe esta podremia de, de, de do COVID, a, <laughs> eh, intentaremos achegarnos a Galicia e, e irvos a visitar e saudaros personalmente e agradecervos moi encarecidamente a, eh, a vosa atención que hoxe para nós foi un placer e unha honra tervos aquí na radio. Será un placer para nós eh, eh, atendervos e eh, eh, darvos un pouquiño da, da, do Ribeiro a probar. Eh, Xosé Carlos, eh, a ti e a todo o equipo moitísimas grazas por, por habernos atendido eh, que teñades moitísimo éxito que isto continue que que fai falta precisamente que, que se vayan a coñecer mm, pazos es, e, e lugares entrañables eh, como o que vos tendes aí Dende logo, moitas gracias a vos Leña. Pois, unha aperta moi forte Ata logo Unha aperta, ata, ata logo Ata logo, Iñón Vamos a despedilo con algo de música como facemos sí, sempre. como facemos sempre con cada convidado Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña, só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Canto seu corpo no bosque entre homes que se aman, ai la la. Ay la la la. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata Non hai luz que me deteña cando busco pola mata Non hai carne que me arrombe esta carne que me abranda Ai la la la la la la la la Ai la la aquilo que non teño Perdo a noite na compaña Cando aquilo que non teño Perdo a noite na compaña Noutros corpos que el deixou Lamentando a súa falta Ai la la la La la la la la, la. 106 FM Sintonitzes Ràdio Cornellà T'agrada aquest programa? Descarrega't ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android. El podràs escoltar, compartir i descarregar. Ara, ho tens més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis al teu mòbil.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 Tu respuesta es Radio Curnallá, por supuesto. Radio Curnallá, siempre a tu lado. Ainda non chegamos ás sete da tarde, pero a esta hora ou casi sempre pertiño dela, sempre temos a conexión con noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón. Hombre, eh, claro, el en Conbarro. En Conbarro, pois precisamente hoxe non puidemos mm, conectar con el por culpa de que en, tiña unha obriga, pero mandounos a súa colaboración semanal e eh, témola aquí grabada, por lo tanto, o que vamos a facer eh, é eh, poñela, non? Exactamente. Queridos ointes, a participación e colaboración do noso correspondente Xulio Simón. Aí vai, primeiro ten un bocadiño de música ao principio, pero seguro que despois escoitaredes unha grande reflexión de o noso correspondente Xulio Simón. Aí vai. boa tarde e un saúdo dende Conbarro a todos os ointes de Radio Cornellá. As guerras nunca se fan de balde. Estáse a falar moito de Putin, pero hoxe en día hai 18 conflitos armados activos no mundo. Ucraína, Mozambique, Congo, Irak, Siria, Palestina, Camerún miles de mortos, millóns de refugiados, crise económica, falta de liberdade, os nosos dereitos socavados, son moitas as evidencias dos vínculos entre as finanzas e a carreira armamentística e desta coa proliferación de conflitos bélicos. Xa se fala de aumentar os investimentos da industria armamentística, que en a súa vez puxa por intensificar a carreira do armamento para o que é preciso contar cun mercado en permanente actividade e expansión, E que pode favorecer mellor a este mercado que a proliferación de conflitos bélicos? O historiador inglés Eric Hobsbawm no libro Guerra e Paz no século XXI sinalaba que ao longo do século XX o peso da guerra foi recaendo máis e máis sobre os ombros dos civís, que non só eran as vítimas do conflito, senón tamén o obxectivo das operacións militares e político-militares. O contraste entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda é abraiante. Somente o 5% das vítimas da Primeira Guerra Mundial eran civís. Na segunda, a porcentaxe elevouse ata o 66%. Na actualidade, a proporción de vítimas civis en calquera guerra sitúase entre o 80 e o 90% do total. A historia da humanidade está chea de Putins. O escritor Mark Twain, que naceu no 1835 35 en Florida, Missouri, Del, todos lembramos libros como As aventuras de Tom Sawyer, As aventuras de Huckleberry Finn, Un yanqui na corte do rei Arturo, pois el dicía eh, ser un encendido imperialista, pero no contexto da Guerra de Filipinas cos Estados Unidos mudou radicalmente, sendo tamén moi crítico co imperialismo de outros países. Son palabras súas, estas, di el, lin con cuidado o Tratado de París, que foi o que puxo fin á guerra hispano-estadounidense, e vin que non temos intención de liberar, senón de subyugar o povo de Filipinas. Fomos ali a conquistar, non a liberar Debería ser, creo eu, o noso placer é de ver el face, o facer daquela xente libre e deixar que traten as súas cuestións domésticas ao seu xeito. E por iso son antiimperialista. Estou en contra de que a águia poña as súas garras en calquera outra terra. En 1905, a raíz da guerra filipino-estadounidense, Twain escribiu un relato curto pacifista titulado Oración de Guerra, que permaneceu inédito ata 1923. A obra reeditouse sobre 1960 como parte do material da campaña de protestas contra a guerra do Vietnam. Dela esta frase, dixo, Deus creou a guerra para que os estadounidenses aprenderan xeografía, facendo referencia aos moitos lugares por onde se paseaba o exército americano. Un escritor comprometido como Celso Emilio Ferreiro prestou atención a esas guerras que o fotoperiodista Erich Hadman, que formaba parte da axencia Magnum, eh, cualificou como a guerra, dixo, é un lugar onde a xente nova que non se coñece e non se odia mátase entre sí pola decisión de vellos que se coñecen e se odian, pero non se matan. Pois ben, eh, de Celso Emilio elexín dous, dous poemas que vou ler a, a continuación. O primeiro titúlase A fábula do home e do lobo. Un home saiu fuxindo da cidade en chamas e colleu o camiño dos outeiros, nas aforas, onde estaban os pazos dos poderosos. Levaba dúas bombas de man penduradas do cinto e unha metralleta fumegante. Correu como un tolo ata que deixouse caírse en folgos ao pé dun salgueiro, após de ollar cara a lonxanía, na fronteira da noite, onde se fitaba o resplandor do lume semellante a un mencer remoto e sanguiñento. Pouco a pouco dormiuse baixo as outras estrelas, na mentres o seu rente sopraba o sapo a súa frauta máxica e un coro de grilos orquestaba a súa cantiga. Polo carreiro que se perdía na negrura da noite, achegouse paseniño un lobo que tiña o don da fala humana, como a seica pasaba nos tempos milenarios do comezo do mundo, e chamoulle «Irmão home, Eu non son teu irmão, nin quero selo. Eres meu irmão, anque a dor de sabelo roache a entrana. Eres meu irmán, e só así comprendo ese amencer de lume na cidade remota. É a guerra, ti non podes entendelo. A guerra é a dinámica dos nosos ideais. A guerra polo honor, pola liberdade, pola civilización. De abondo te entendo, matadesvos por palabras, Sí, palabras que son semente dun mundo mellor. Cala, decides que loitades polo honor e lixadesvos de oprobio. Decides que pelexades pola liberdade e atades con cadeas os enemigos. Decides que defendedes a civilización e destruídela. Home que inventaches a lógica, que lógica é esa? A forza é o brazo armado da lógica. O home precisa da forza e da lógica. Xa sei, a lóxica precísala para xustificar a forza e a forza precísala para impor a tua lógica. Con que dereito me falas así, ti, lobo, que matas polo instinto primario de vivir? E ti matas movido somente por besania homicida. Nacemos vos, pero o mundo fai nos malos vellas prosas desacreditadas. O mundo é malo porque está feito por ti. Son un ser superior, o primeiro entre os animais de presa. Non me coñeces, se souperas do meu corazón atormentado, pensarías de outro xeito. Houve unha persoa que dixo que canto máis te coñecía, máis aprecio lle tiña o seu can. A noite fixose sonora como ao mar, O sapo flautista acompasaba a súa canción no contrapunto dos grilos. Un vento madrugador enfiaba un mimo do seu voo levián nas ponlas do arbre. De súpeto, a mañá abría as súas portas a gracia do sol e comezaron a dourarse os cumes dos outeiros e as azuis lonxanías. Un barullo de paxaros xurdiu do bosque e os camiños enchéronse de rumores de moitedumes que fuxían da cidade pasada a lume e ferro. O home das bombas e da metralleta ergueuse, despreguizouse e seguiu correndo. Pois ben, eh, o, o outro poema que tiña preparado eh, titúlase eh, Vietnam, digo Vietnam e basta. Digo bomba de fósforo, apenas digo nada. Digo lombriga e larva de carne podrecida. Digo nenos de nápal, terror de noite e selva, fedor de cidade e cloaca. Fame, suor, aldraxe, pugas de aceiro, antropofaxia. Digo guerra bestial, tremor de terra, crime, lume, lava, estoupido, verdugo e mortandade en masa Digo gas abafante. Apenas digo nada. Digo yanqui invasor, depredador de patrias. Digo plutonio, pentágono, esterco bursátil, palanca, presidente, gadoupa, chuvia, amargura, baba. Digo petróleo, ferro, mineral, trampa, lobo, caimán, polaris, cóbrega, miseria, diplomacia. Digo devastación, que usa, usa. Apenas digo nada. Digo Vietnam e está xa dito todo cunha soia palabra. Para a branguera vergoña do mundo, digo Vietnam e basta. Moi ben, pois con isto até a semana próxima. Un saúdo e unha aperta moi forte a todos. Pois así foi a intervención de Xulio Simón. Do noso amigo e correspondente. Xulio, Xulio Simón Rúa, que ademais cada fin de semana, a, mm, non sei, a, a, acostuma a darnos unha pequena lección, non? Sí, sí, sempre, sí. Sempre aproveita para mandarnos... Como che dicía, eh, todas as cousas van por as, eh, van o fío do que se está a vivir naquelas datas. Claro que sí. Te... Xulio sempre aproveita cosas interesantes para poder darnos a coñecer. Por certo, temos que dicirles que eh, tamén temos eh, a colaboración dun alcalde de mm, do Bierzo, uh -huh. de Sancedo concretamente. Sancedo. Que outro día fixemos a, a grabación de mm, unha conversa entre entre todos nosotros. Sí ti, Armando, máis eu, máis o presidente da Sobecat, máis o mm. alcalde de Sancedo e E a concejal de Cultura. A concejala de Cultura, Cristina. Mm. E entón todo eso foi equivaleu a pues, pois, preguntarlle cousas con respecto a, a, a aquel, a aquel concello, uh mm-hmm. -huh. eh, porque son os homenaxeados mm-hmm. neste 18 Festival do Botillo de, Mm. de Cornellá, oh, digo de Cornellá, de, de, sí, de, de Cataluña, de, de Cataluña, do, da ASOBECAT, da Asociación sí. de Bercianos en Cataluña. Sí. Entonces que se vai a celebrar precisamente o día 2 de abril ali no Hotel Front Air de de, de San, San Boi de Llobregat. Como teremos que hacer a, a chegarnos ali, eh, posiblemente o que poderemos ter, teremos que facer é eh, ofrecerlles pois algunha que outra mm, grabación que teremos pois con coas persoas que, que participarán. E como ese concello Sancedo vai a ser homenaxeado por por, por, por os grupo, por o grupo precisamente da entidade, pois entonces da Sobecat, pois entonces o que faremos é poñerlles esa grabación que temos en conta. Hoxe concretamente temos que dicirlles que hai uh, uh, eleccións na presidencia na, en, na perdón, na, na Asociación Rosalía de Castro de Cortella, me parece que rematan as 8, 8 e algo, es decir sí. que ainda no este, ainda teremos tempo de achegarnos ali para saber como van ese esa, activi votaciones. esa actividade. E, mm, como antes, eh, queríamos falar precisamente co, co noso correspondente na Costa da Morte, uh -huh. mm, Óscar mm, estaba ocupado nunha reunión sí, sí. urgente pois o que vamos a facer é poñer outro bocadinho de música para intentar comunicarnos despois con el, a ver se é posible que nos faga a súa a crónica, súa crónica, ¿no? crónica semanal. Te eh, vamos a indicarlle que, bueno, pois pues, falamos ese con unha mm, Sí eh, unha persoa que era daquela zona. Sí. Eh, temos pendiente falar tamén con Garelo, que é un tal José María Varela, que tamén ten moito que ver cunha actividade que se vai a facer no, no verán, que é o Festiletras, que nos facilitou sí. precisamente o mm. outro Óscar, acordaste sí. do Óscar de Souto, non? Sí. Bueno, vamos a poñer música e eh, noso técnico intentará conectar co, con Óscar da Costa da Morte. Que eu teño non quero máis O que teño sobre me faime rabiar e faime E a miña filla mollouse por ir de noite ao mar A miña filla mollouse e o que lle paso despois É millor non o contar, é millor non o contar Ai alelo, ai alalo E todo o que eu teño non quero ter máis O que teño sobre me fai me rabiar, fai me Es todo que eu tenho, no quiero ter más Pois sí, xa temos a conexión precisamente co noso correspondente na Costa da Morte. Antes tiña algunha ocupación ineludible, eh, claro. eh, non, non nos demos conta, xa hubiéramos sabido a, a incidencia, seguro que, que ya... Eh, xa non nos molestábamos daquela. Claro que sí. Bueno, o, si, o que si sí é certo é agradecerlle moitísimo, vamos a dar boas tardes, agradecerlle moitísimo que, que cada semana este aí. Moi boas tardes, Óscar, benvido. Hola, que tal? Boas tardes. Tendes que disculpar que... Nos sei... tamén Nós tamén te pedimos disculpas porque no, no, damos... no, porque foi culpa miña porque nin me din conta cando vin a chamada do 933 ah. dixen aí, ai que se me colou porque <laughs> eh, o sei, bueno, os contratempos que a veces nos sí. crea cando un ten a programación <laughs> feita sí. para emitir e de repente por nos falla un, unha persona pois pues, eh, hai que vale. volver a poñer o fío a, a funcionar, así que nada, disculpas eh, eh, aceptadas, eh, disculpas aceptadas tamén disculpas nosa porque nos, non, non, non estábamos ao canto eh, eso que ás veces non nos damos conta non, non, eh, non costaría nada a, a avisalo polo WhatsApp, pero bueno, noutra ocasión intentaremos mellorar a, a estes pequenos erros. Eh, non, non pasa nada. De, sustituimos a túa participación con outras intervencións eh, eh, de momento imos ben. Quero dicirche unha cousa felicitarte, bueno, que saibas que entrevistamos a unha tal mm, Antía Muiño Sánchez, que é unha herdeira, ou polo menos mm, os seus pais e avós son de da Costa da Morte, de Baño e de, Ajá, de, de C. O seja, que unha gran eh, voz, unha gran voz... Eh? Que sí, sí, de cerquiña de aquí estamos sí. todos. Eh, sí, bueno, con unha gran voz. Eh, sí. E tamén temos te, te, temos contactado xa con, con, con outra persoa que, que tínos en xidade xa contactado con el, José María Varela, o tal Garelo. Ah, pois pues, hoxe, hoxe trae vos el tamén alguna cousa relacionada coas estiletras. Con festiletras. E ademais el, el está moi interesado en darlle a coñecer a todos os nosos entes todo ese traballo que el xa leva moitos anos con, con sí, sí. unha aldea de, de boquiños veciños que sí, sí. fai un, un... Contou vos el, falou xa hoxe con vos no, non poden... Eh, a, a micro pechado estivemos con ele, quedamos noutra ocasión porque tamén ten ocupacións, igual que, ca todos son. Entonces, pois pues, quedamos en que noutro momento intentaremos conectar con el directamente. E se non faremos como fixemos noutras ocasións, mm, ah. montamos unha videoconferencia e despois emitímoslo. Ah. Pois pues mira, as festiletras están xa empezando, se queredes a primeira noticia temos sí, claro. teño aquí as festiletras eh, para todos os, os que nos escuitan levanse facendo moitísimos anos aquí desde a aldea do, do Couto eh, o que temos eh, que destacar fundamentalmente é o, o milagro cultural que se produce eh, fundamentalmente porque eh, é unha aldea de moi poucos habitantes aquí no, no Concello de, de Ponteceso e consiguen facer unha programación cultural eh, tremenda, non? Tremenda eh, quizás eh, eu creo que a exaltación cultural galega máis importante de Galicia eh, que non se que non ten lugar nas cidades. Uh -huh. sí, sí, Entonces sí. en canto un empeza a profundizar, non? e ve que grandes grupos de música, os grandes grupos de música actuaron aquí, os grandes escritores de Galicia estiveron aquí, e despois, obviamente, eh, a propia Fundación Eduardo Bondal que traballa ao lado de, de Monte Branco fai un traballo espléndido cunha programación anual eh, sobre a literatura en, en galego eh, e, eh, uh -huh. eh, sobre todo a exaltación obviamente de, de Pondal pois pues eso todo complementa unha serie de actividades únicas únicas eh, que, bueno, moitas veces eu agora creo que xa hai moi pouca xente que este no mundo da cultura galega que non sepa eh, obviamente que este esta festividade ten, ten razón de ser aquí no Concello de Ponteceso, pero eh, para os que non o sepan, quizás é un bom momento para pasarse por aquí mm. e disfrutar deste ambiente que, que hai nestas, nas, na, nestas datas, non? Mm -hmm. non sei se si vos xa coñecías. Sí, Sí, sí, sí, coñecíamos. Eh, Festivitar é un evento mm, cultural eh, eh, eh, tradicional, ademais con, con mostra de, de, de moitísimas actividades e moitísimas cousas de, de que... feito, fixadevos, este ano xa, te, xa ahora xa está confirmado Carlanga, Xavier Díaz de, de Rapáns, mm. Rodrigo Cuevas son as primeiras xa confirmacións de música mm. que temos, pero bueno, claro é un programa tan amplio que durante unha semana inteira eh, durante toda a xornada eh, nesa semana de cultural pois actúan tanto músicos como bueno, escritores, poetas, eh, hai actividades eh, en torno á literatura galega pues, nestes eh, sete días as 24 horas a día prácticamente sí, eh, Entonces, celébrase en setembro, non do 1 ao 4 de setembro pero é un... Bueno, antes, antes tiña lugar eh, coincidindo coa festividade das letras galegas das letras, sí. vale. Estes últimos anos fundamentalmente supoño que por tema de pandemia se tuvo que mover algo eh, Eh, bueno, supoño que en breve volverá a pasar no calendario as datas as datas de habituais porque, bueno, a razón sempre pasa un pouquiño por eh, volver a estar cerca da festividade das letras en, en Galicia. Bueno, aquí pasou xente, eu acordome cando era un neno, eh, de lermos na escola Memorias dun neno labrego, sí. de Neira Vilas, e poder velo. Sí. Velo ali, no couto, ao ladiño da túa casa, mentre lía o libro era algo máximo, non? Sí, sí, sí. Pero bueno, pasaron eh, escritores históricos, algúns xa falecidos, eh, por aquí, pois, pues, a maioría. entonces claro, é unha oportunidade para que coñezades eh, quen hai detrás non deste traballo, José María Varela é un dos grandes impulsores desde o inicio, eh, é un, un contacto a ter en conta. É, é verdade que é un Además, eh, eh, hai que destacalo polo feito de que es, eh, eh, a celebración en unha aldea, por así decirlo. É un, sí, sí, sí, claro, estamos falando dunha aldea, non sei, agora de decir pero de moi poucos habitantes. e está aquí pegado ao lado de Ceso, eh, pertenece a parroquia de Cuspindo, de feito nombre, a parroquia en sí mismo, e a, a iglesia que é onde se bautizou eh, Pondal ese momento, uh -huh. pois pues está na, na propia aldea, non? Tiveron nos últimos anos pois ese apoio institucional forte eh, vinculado ás administracións, a Xunta de Galicia, a Diputación, ao Concello, pois que lle permitiron rehabilitar todo o, o que ven a ser pois a, a rectoral do Couto e eh, fixaron aí a sede tamén da Fundación Eduardo Pondal, non? Uh -huh. Entonces, bueno, a continuidade parece garantizada pola que a xente nova está toda involucrada na, na aldea, está toda involucrada con con estas actividades e, bueno, daban xa funcionando, xa vos digo, pois, eu agora que teño 41 anos, pois xa 40. con 6, 5 anos xa teño, xa teño memoria da, das mm. letras, das castiletras, non? Mm. Sí, sí. E sempre xa María Valera de atrás. Eh, que que unha persona ter en conta, Sí, sí, por eso, por eso tem, temos que facer o posible para que podamos contar coa súa participación na nosa a, emisión, se non é esta é na, na, na de Radio San Boio, que a verdade que, que además fai un... hai que destacar cousas interesantes con respecto a eso unha cousa moi, moi importante é o feito da, da recuperación que ti, a recuperación da restaurar, pero, pero tamén que a, a fundación non a, fun, a fundación que, que avala todo isto é a fundación Eduardo Pondá central, Claro, non? a ver, eh, o importante é que aquí a xente teña claro o seguinte, non? Un vaise a, a Celanova, mm. A Fundación Curros está, na, creo recordar, non me acordo sí, agora, sí. pero creo que sí, que estaba na casa de Curros. Na non? casa, vaise sí, unha, sí. Vaise a, a, a, a, bueno, a Casa de Rosalía, tamén a Fundación Rosalía. Uh -huh. Aquí non hai non hai Casa de Pondal, que hai pero a Casa dos Familiares. Uh mm. -huh. ainda siguen utilizando os familiares, bueno, os descendientes e o que si temos é eh, esa sede da fundación pasou a ser pois eso, a rectoral eh, hai que reconocer que neste caso a iglesia sí se portou moi ben uh -huh. e foi posible pois acabar un acordo que permitira pois eso, aproveitar ese espacio un, un espacio, espacio na, no medio da aldea sí, sí, sí. interesante para, para o tema da da sede da fundación pero tamén eh, ten espacios importantísimos porque ten pues, unhas fincas moi grandes que permiten ali facer as feiras de artesanía, por exemplo, ou outro tipo de actividades como os concertos moito máis grandes, que o que permiten, pois eso, que as actividades máis potentes tamén se poden facer desde, desde esas eh, desde ese espacio, non? Sí, sí, a máis unha aire extraordinaria, non? Que, que, que teñen aí pre, pre, precioso uh -huh. con que poden onde se pode montar un, un, un espacio para poder uh, eh, emitir precisamente, non sei, un, un teñen un palco fantástico, non? Eh, para poder poñer aí. Eh, o máis interesante sempre todo isto foi pois que eso, que hai un vínculo moi patente coa cultura galega, mm. coa, co galeguismo, mm -hmm. sin excluir a ninguén, vale, sin excluir a ninguén, aquí todos os partidos políticos, desde a esquerda a dereita, desde o Partido Popular hasta o que apoiaron sempre este, mm -hmm. estes eventos, e faise cultura de país que é moi necesaria e moi moi integrador, sabes? Entonces para a xente está moi orgullosa do traballo que hai feito aquí eh, desde hai tantos anos, que calquera persona que lle preguntes dentro do Concello, que ainda que non sea pues, da propia aldea do Couto, pues, ve as festiletras como algo propio. Eso, uh -huh. conseguirlo, pues, só pode pasar, pois, pues, depois de facer ese inmenso traballo que lá van facendo dende hai 30 anos. Non? Sí, sí, isto é unha atracción que ademais... Para 30 anos, moito máis 30 anos. Que trae, trae, <laughs> trae consigo pois un, un grande desplegue de organización, pero ao mesmo tempo é beneficio para os restaurantes, hotéis do, do, do Carón, do Redá, eh, do Redorlle, e ademais pois unha contorna que paga a pena visitala pois precisamente para disfrutar de dese de conxunto cultural eh, divertido de, de, de, de música de, de, de, de mostra como diste de artesanía de, mm. bueno, extraordinario sí, sí, sí. sí, sí bueno, eh, de, de todas maneiras eu creo que a voz máis autorizada e cando consigades pois, ter esa entrevista con el Veredo, os vamos a falar pois, eh, de todos os detalles permenores eh, pero fundamentalmente pois eso, que a todas aquelas personas vinculadas con Galicia seguramente foron a festa que lles encantaría eh, visitar seguramente igual uh -huh. hai outras citas claves no, no país, claro, obviamente Sí, sí, sí. E eh, que bueno, máis, pues, que máis? Que sí, pues mira, eh, esta era <laughs> fíjate que era a última noticia e mira xa o, o que me pasei falando dela Bueno, bueno tema, eh, <laughs> sí, os nosos ointes comprelle saber cousas importantes e esta era unha delas Claro, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar falando do contexto de crisis que temos económica, porque esta semana están programados peches dos negocios nas principais vilas da Costa da Morte para protestar polos precios das enerxías. Claro. Está vendo bastante contestación social, de feito, a través das redes sociales vemos como moitísima <clears throat> xente está apoiando isto, vindeiro lunes, lunes será o día clave, vai a haber pois seguramente peche de, de moitísimos eh, negocios, eh, bares, restaurantes. Eh, bueno, vamos a ver o pulso que, que son capaces de manter, pero parece ser que vai a ser importante. Uh -huh. E, bueno, a situación está está moi, moi complicada. De feito, outra das noticias que vos traía era que a, a Costa da Morte, pois, pues, incluso diésel está xa más, a precio máis elevado que a gasolina, non sei se si, si paso mismo por aí, mm, pero sí, está sí, invertindo sí. un papel. ¿no? Vasoi, Vasoi supera, supera o precio da gasolina, sí. Mm. Sí, sí, está superando bastante. E, bueno, claro, a situación está, empeza a ser moi complexa, o transporte empeza a resentirse e os, e os supermercados, claro. sobre todo, e os centros de abastecemento. Bueno, aquí víamos a, a granxa de de Xanceda, non? É un dos, un dos grandes proxectos de cooperativas en Galicia como os que esta semana tuvo que organizar un, unha feira na, no, no espacio da, da, da granxa de Xalceda para sacar o leite e os produtos porque non poden sacalo. Eu, sinceramente, desde o punto de vista personal, a miña valoración personal, desde aquí, <laughs> digo abertamente, a pesar de que a todos nos coste un esforzo, eu creo que é unha causa xusta, e igual, eu, pues, desde o meu punto de vista personal toda a miña empatía aos, aos que teñen que traer as cousas de, claro, de todos os confins e, claro. e, o duro que é, eu comentaba outro día, eu non sei se xa o dixo no programa a mí moverme 120 km todos os días supúxome gastar 110 euros máis ao mes en combustible imaginaba claro, o que pode ser para un o que pode ser para un para un uh -huh. transportista, isto é brutal, sí, sí, sí, sí, eh. sí, é, Eh, o seu medio de, de, de vida precisamente ese, uh -huh, claro. claro, claro. Entonces, bueno, en zonas como a nosa, pois pues, obviamente as cousas son moito máis complicadas porque aquí hai que traelo prácticamente todo de, de, de, de outros puntos e a situación obviamente pois pues, empeza a ser un pouquiño complicada, pero hai que resistir e a ver se si se as cousas cambian, ainda que, bueno, sí. sabemos que todo isto ten un contexto de fondo global e e bueno, vamos a ver, vamos que a ver tamén que afecta os mari que tamén lle afecta os mariñeiros, non? Os barcos, sí, sí, sí, sí, ese é outra, non? Eh o mar outra vez, o mar a sufrir, a xente do mar a sufrir e mm. xa o traballo, escuitaba o ministro Planas outro día, que creo que é un dos ministros máis sensatos que, que, que, que saiu, pero bueno, tocou un papelón agora, e que sí, sí. E hai que cobrelo e decía que xa o traballo de ir a, a buscar o, o bueno, pe... o, no peixe é duro, <laughs> sí. e na máis a situación que se nos plantea. Exactamente. sí, sí. Sí, sí. Bueno, o galla, pues... o galla que isto leve bo tempo para poder amainar e seamos capaces de aguantalo como ti dis, pero que teña como mínimo, como mínimo un chisquiño de saída. Sí, sí, e, e bueno, despois no espacio da loita social tamén este ano recollemos pois, eh, as reivindicacións das traballadoras dos centros de día Ajá. que se manifestaron recollemos en que pasa na costa puntual esta noticia uh -huh. en Carballo, en C e bueno, parece ser que ao final conseguiron ao final da semana o sindicato maioritario a CIGA foi capaz de negociar un convenio laboral máis xusto para elas e se desconvocaron tamén as folgas interesante pues, un movimento destas mulleres na maioría das mm. mulleres na, traballadoras na, nestes centros de día porque están favorecendo co seu traballo e co seu esforzo pois, a coincidación de moitas familias que teñen que ter os seus maiores ali nos centros de día e, bueno, é interesante, importantísimo a labor que fan e a veces moi pouco remunerada e mal mal mal pagada, claro. Uh -huh. Sí, sí, bueno, bueno. máis cousiñas, que, ah. eh, teño que ir un pouco rápido, que xa vos levo ocupando aí un montón de espacio. Mirade, <laughs> eh, sabedes que aquí temos eh, chegar unha semana pasada, bueno, non, o lunes, este lunes, 12 personas, 12 familias de, eh, ucranianas, de Ucrania. van ¿eh? aquí en Corme, entón irei vos contando un pouquinho a crónica semanal eh, esta semana a Asociación de Veciños que se encarga un pouquiño do de, tela, de ter as, estas familias coordinadas, pois xa ten de escolarizar os nenos, pois uh -huh. can de de pois, pois eh, meterlles as súas meterlas nas, nas súas viviendas e ter a xente un pouquiño xa dentro do, do que é a, a vida do, do pueblo mm. e, e despois, bueno, destacar pois a importancia de alguna panadería que está cedendo tamén o pan diario a estas familias ou incluso o alumnado de segundo de ESO de, do Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso que fui quen de recopilar material escolar para o, para o alumnado que está aquí, por certo, no Colegio de Carmen, un colegio uh -huh. que está perdendo alumnado e fíjate, veu, ve, ou ouviu como chegaban catro alumnos novos ao, ao, ao centro nesta situación, para que vexas que todo ten o seu lado positivo tamén. Sí. Bueno. Sí, sí. E, e, bueno, nese aspecto estamos un pouco traballando eh, desde os colectivos eh, sociais eh, desde, desde a, a rede de empresas da, da Costa da Morte se iba, flotou un autobús para traer 77 personas ucranianas que chegan desde a fronteira de Polonia uh -huh. e Ucrania tamén a Costa da Morte é, eh, é un pouco así de forma rápida pois as cousas máis salientables que vos podo eh, contar Moi ben. Desde, desde aquí. Eh, eh, eso amosa a solidariedade de, da Costa da Morte con, con, con, con, ese, con esa eh, sí, no señor, desfeita sí, sí, sí. que está pasando aí no, en Bielorrusia. O gallá que isto remate pronto e eh, eh, que tamén se integren ben esas persoas que, eh. que chegan aí. O sí, gallá, no, normalmente no, a, integración, a integración está sendo boa por o esforzo que se está facendo. Unha das cousas interesantes tamén que se fixo é habilitar o espacio da cofradía de pescadores para que podan aprender español e galego as familias. Moi ben. E, e bueno, sí, sí, están facendo unha gran labor de, de integración elas mesmas tamén e, e o povo está os acollendo con, con moita gracia. Pois nora ben, nora boa, parabéns a todo ese traballo que estades a facer eh, eh, bueno, pues sentímonos preto de todos vosotros porque eh, honranos a nós como galegos esa solidaridade que estades amosando de Pois cada semana iremos vos contando a crónica tamén das cousas boas que as hai a moitas eh, eh aquí na, hombre, na costa es, <laughs> de, eso, eso é precisamente o que temos que resaltar que de aí é, eh, eh, eh, onde sacamos tamén bo, eh, bo resultado o sorriso claro que sí, sí. Moita... Bueno, moitísimas gracias pola comprensión e perdoade polo, Nada, polo retraso Oscar, que vale. Non hai problema ningún, Óscar. A verdade sí. que agradecemos a ti a túa crónica semanal e mm, hasta outro momento, a, a vinda bueno. semana posiblemente non poidamos uh, conectar en directo, terá, teremos que facelo mm, eh, pois pues eso, enlatalo para que poidamos emitilo porque a próxima semana temos aquí unha celebración especial que é precisamente a, a festa do botillo de ah, sí. Asociación de Bercianos en Cataluña e temos que asistir a ela para poder axudarles a, a, a no, sí. na presentación dos diversos homenaxeados e cousas que ali se fan pois aquí estaremos tamén para esa ocasión, para participar, de que sea indiferido, e vale. moitísimas gracias. Veña, Veña Xa te, xa te ponemos a semana que vindeira. Veña, unha aperta grande, unha Óscar, Viño. Chao. Chao máis música para despedilos eh, mm, seguro que xa lles dixen hai un momentiño que tiñamos unha cousa preparada vamos a poñerlle esa música e falaremos do que vamos a poñer despois Bueno, queridos ointes, eh, temos eh, preparado precisamente esa grabación que fixemos ese outro día, pois, mediante videoconferencia con, con con... con o señor alcalde Elido Bierto de Sancedo con Juan Pedro eh, Sánchez eh, eh, que é eh, o presidente, o presidente da Sobeca eh, con Cristina a concegal de cultura do mismo Concello de Sancedo. Precisamente ese Concello é o que vai a ser eh, homenaxeado na, na festa que, que eles celebran o 18 Festival do, do Botillo, non? Uh -huh. Queridos ointes, deste xeito despedímonos ata, ata vindeira semana. Que pasen unha feliz semana. Amigas e amigos, que a noite sexa vosso descanso e, sobre todo, quererse moito e a ser felices. E a rúa, como decía, que sea a vosa liberdade. Unha aperta moi forte e hasta o vindeiro sábado. tardes. Temos outro lado do fio telefónico mm, tres personalidades importantes que nos fai falta mm, presentar. Eu que vou dar, facer pasarlle a palabra ao presidente de Asobecat, Juan Pedro Sánchez, para que nos faga a presentación das dúas persoas que mm, virán aquí a Cataluña precisamente ao 18 Festa do Botello de, mm, da Asobecat, da Asociación de Mercianos en Cataluña. Eh, eso, inmediatamente pasa a palabra. Parece che ben, non, Armando? Aí vamos. Perfecto. Venga. Juan Pedro, cuando quieras, comenzamos. Eh, buenas tardes, eh, buenas tardes Julio, buenas tardes Armando. Buenas tardes. Bueno, pues eh, nada, estamos aquí en la décimo octavo Festival del Botillo 2020. Como bien habéis dicho, ya somos mayores, somos grandes, somos mayoría de edad. Ah. Hemos recorrido ya un camino que año tras año lo llevamos con orgullo celebrando y celebrando estas grandes fiestas del botillo. Mm. Y eh, queremos resaltar en, el día de hoy pues la, presencia eh, de, del homenajeado pues eh, al, pueblo de, del Bierzo. Este año recae concretamente en el Ayuntamiento de Sancedo. En el Ayuntamiento de Cedo tenemos y hemos tenido el honor de, conocer y hablar con, con Marcos Álvarez, el cual eh, por circunstancias no, no, va a poder asistir a recoger lo que es el, el premio del botillo otorgado por la población de, de, Noceda. Noceda fue homenajeada en el año 2020. Pero bueno, no hay problema. Contaremos con la teniente alcalde, eh, la señora Cristina, que estará presente ahí en el homenaje. Yo creo que, que va a dar un, unos largos comentarios a Marcos, el cual pues no, no va a poder asistir, pero sí, Cristina va a disfrutar del gran evento que año tras año estamos haciendo. Nos mejoramos, eso sí tengo que decirlo. Nos mejoramos un año tras otro y vale la pena el, poder disfrutar. Así que, eh, Marcos, bienvenidos a esta pequeña charla. Cristina, igualmente, bienvenida. Y queremos que, nos contéis un poquito, eh, ya hemos estado hablando en otras eh, ediciones y grabaciones que hemos estado efectuando hoy a través de, Radio Cornellá, Radio San Boy, pues el, pueblo de, de, Sancedo, pero mejor que vosotros, nos podéis explicar. ¿Qué es Sancedo? ¿Cómo está? Sabemos la localización, pero disfrutaremos de él este verano. Muy buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muy bienvenido, Marcos. agradecerte muchísimo eh, los minutos que nos vas a dedicar ahora y, por cierto, mm, felicidades, puesto que no siempre los ayuntamientos son elegidos como homenajeados por parte de la Asociación de Bercianos en Cataluña. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el homenaje. Eh, pido disculpas por no poder asistir. No, no hay que disculparse porque las razones son bastante personales y además ineludibles. O sea que eso. y obvias, así que tranquilo por eso, no hay problema. Claro que sí. Bueno, ya va Cristina, la teniente alcalde, que hará una buena representación del ayuntamiento. El ayuntamiento ya sé que sabéis la localización, los habitantes y los datos que aparecen básicos. Eh, mm. bueno, por encima de ello decir que está el Ayuntamiento de Sacedo está en el centro del Bierzo, está rodeado de, sobre todo de, pinos. Mm. Por eso es famoso por eh, la riqueza micológica. Para mí es el, pulmón del Bierzo, porque es donde más árboles, donde más árboles hay. Y hay otra cosa curiosa, eh, por decir algo de cada pueblo. Eh, el, Bierzo es una olla, ya lo sabéis muy bien. En Ocero se encuentra una atalaya que se llama el Picón, que se ve prácticamente 360 grados, se ve tanto la parte del Bierzo Alto con Favero, Vega, Candín, Los Ancares, Fornela, etcétera, como la parte de, Ponferrada, las médulas, la parte más llana de Toral, se ve la cementera, se ve prácticamente un día claro mm. todo el Bierzo. Y luego, por decir algo de cuento, que seguramente que Cristina eh, pueda decir mucho más tenemos ahí. Menos mal, Cristina. <laughs> Buenas. Buenas. Cristina, muchas gracias. Lo conseguí. Vale, me alegro, muchas gracias. que, El eh, que la sigue, la consigue. Estaba, estaba mencionando... Tuve que recurrir a la juventud. <laughs> Estaba mencionándote precisamente nuestro alcalde, Marcos. Sí, ahí estaré yo. Bueno, dice que... No, decía, decía que por decir algo de cada pueblo, se acaba de poner un mirador en Cueto no es la atalaya que es el picón, pero Cueto está, tiene unas vistas que lo, puede corroborar Cristina, tiene unas vistas a todo el Bierzo también impresionantes y hemos puesto un reciente mirador en, en, la, en la iglesia de Cueto, el mirador Jesús García, que es un maestro que escribió un libro de, de Cueto. Y ahora le cedo la palabra a Cristina para que siga. Ajá, pues Nada, bueno, el, mirador se hizo en, homenaje a Jesús García. Bueno, el mirador ya estaba, lo único que hicimos fue ponerle un nombre. Y ahora desde el mm. ayuntamiento hemos puesto, con todas las vistas que tenemos desde el mirador, se hizo una foto y se mm. nombraron todos los montes que se ven y entonces tenemos unas vistas espectaculares. Desde Cueto se ven las médulas, se ven las barrancas de Santalla, la Quiana, los Aquilianos, se ve absolutamente medio abierto. Así que nada, os invitamos a venir a cuando queréis a conocerlo. Eh, eh. por, supuesto, que estaremos allá con <laughs> eh, supongo que habrá un restaurante arriba, ¿no? Hay una terraza de verano muy bonita. Y, también tenemos un bar-restaurante en el fondo del pueblo. Ahora con el ah. COVID está medio medio, pero sí, también. pero cuando llegue cuando llegue el verano eso ya está ya está libre. Ya está solucionado. <laughs> <laughs> bueno, pues ya que, ya que mencionamos, aparte de la gastronomía, decía, hablaba Armando de, los restaurantes, ¿cuál es la gastronomía, aparte de las setas que nos acaba de mencionar eh, el, alcalde, que, que, disfrutamos de la gastronomía en, Sancedo o Cueto o en, o en el otro pueblo? No me acuerdo ahora mismo cuál era. Ocero. Ocero, exactamente. ¿Cuál es la, gastronomía destacada? Además del, botillo, que seguro que también hay ahí, ¿no? Bueno, voy yo. En el municipio, mira que es pequeño y solamente son tres pueblos, pues hay dos industrias cárnicas. ¿Ves? Una en Cuento y otra en Ocero. Ya. Además de las setas, que hay muchas y, de una gran variedad, lo que pasa que prácticamente solamente se recolectan las setas que tradicionalmente se, se han comprado, se han vendido. Sí, sí, sí, sí, Pero bueno, hay muchas otras que igual no tienen un valor económico, culinario, apreciado para que haya un mercado, pero lógicamente los bosques, del municipio dan, dan de todo, sobre todo porque son muy, hay mucha masa boscosa y es muy húmedo. Ah, había, en el municipio había muchísimas castañas que han ido, castaños que han ido poco a poco perdiendo sitio frente a los pinos y ahora los eucaliptos y eh, eucaliptos y además eh, hay una, plaga que se llama la vispilla, que poco a poco los va secando. Sí, sí, sí. Desde el ayuntamiento colaboramos con la Asociación del Castaño para, para, mm, bueno, pues, pues para, mm, soltar el turismo. Sí, sí, sí, para mm, mitigar todo eso. Para intentar mitigar todo eso. Y bueno, pues eh, llevamos unos años con con el Torimus, pero ya están bastante tocados los, castaños de, sí, sí, sí. Los, deja muy tocados. Después hay otra cosa, que hay una iglesia que es digna de visitar, la de Ocero. Ocero, sí. Es una iglesia que yo la estoy viendo fotos y digo, esta es divina esta iglesia. Y después otro monumento que habéis hecho al cartero. Sí, señor. La verdad que es un artista, eh, se llama, que tiene, talló los, eh, los negrillos que se secaban, que en cada <laughs> plaza del pueblo del Bierzo, en muchas plazas del pueblo del Bierzo había un, negrillo <laughs> centenario, por no decir más que centenario. Pues al final, como los castaños, llegó la plaga, que no sé cómo se llama realmente, pero que lo secó a todos, y este hombre lo rescató para, para, para la eternidad, para. convirtiéndose en verdaderas obras de arte. pero es que este, por ejemplo, el cartero, eh, que, es el que lleva las noticias buenas y malas a las casas, pues merece un monumento y ahí lo tiene. Sí. Sí, señor. Está realmente tallado con una exquisita perfección eh, ahora tenemos que hacerle labores de mantenimiento para que no se pierda esta, esta joya. También hemos arreglado el jardín alrededor de, la, esa, de esa preciosa iglesia. Ah, Con, bueno, el problema de los pueblos muchas veces es que no tienes personal para atender lo que hay. Entonces, bueno, pues ha hecho un esfuerzo y se ha puesto césped y riego y, y demás para que, bueno, pues para que la iglesia tenga lo que se merece. Es un, jardín decente alrededor y una arboleda bien, bien conservada. Y además, el año pasado, gracias a un taller de empleo que los profesores, unos verdaderos profesionales, consiguieron unos negrillos de, del MITECO, del Ministerio de Madrid, que mm. están eh, genéticamente modificados para que no les eh, la grafilosis no les no les seque entonces conseguimos 12 y hemos puesto, o vamos a poner cuatro en cada pueblo y hemos puesto uno donde más o menos estaba el docero. Donde estaba el docero está el cartero ahora. Entonces, bueno, lo hemos apartado lo suficiente para que, bueno, para que crezca, para que tenga espacio y para que haya un negrillo vocero dentro de, igual ya no lo vemos nosotros, pero bueno. Sí, sí, sí. Por lo menos que, que no estorben uno al otro. Marcos, Marcos, habíamos estado comentando eh, este verano el tema de, las casas rurales, el turismo rural. Eh, ¿Cómo lo tenéis por ahí? Creo que habías dicho que, sí que había casas rurales, ¿no? Bueno, pues yo creo que el municipio tiene, recursos turísticos de, sobra. Concretamente, en Ocero hay una empresa que se llama Binatur hay un albergue que se llama el Campelín, hay casas de rurales, porque realmente Ocero es la puerta de entrada a los Ancares, luego ya bajas a Vega a toda la zona del Valle de Ancares y, de Fornela. Sí, sí. Hay empresas de turismo activo, porque ahora después del coronavirus el turismo activo ha tenido lógicamente un, tirón, turismo al aire libre, desde paseo, bicicleta, tirolina, lo, que sea, ¿no? Sí, lo que haya en cada zona. Para desarrollar el mm. turismo activo tiene que haber empresas con profesionales que, lo desarrollen. Mm-hmm. Y por parte del ayuntamiento lo que hemos hecho es, esto sí es una invitación, una ruta espectacular. La ruta se llama la Ruta de los Cortines, porque en Ocero han aparecido por ahora nueve cortines. ¿Sabéis, saben lo que, lo que es? para, para, para las ah, abejas, ¿no? sí, sí. Eh, todo el mundo. en algunos sitios les llaman albu, al, albuceras, otros eh, nosotros decimos cortiños. Cortiños, <laughs> bueno, el Bierzo y Galicia, la quinta provincia, dicen los gallegos. Eh, cortines hay en, en, todo el Bierzo, hay también en Confría, hay en otros sitios. Creo que se debería poner en valor. Nosotros los hemos reconstruido, los hemos rescatado. Eh, las paredes, por ejemplo, son paredes para que, para, para que la miel, con esos tuébanos que muchos se conservan eh, perfectamente, y mira que tienen años, bueno, pues esas paredes debían tener dos metros y medio, tres metros para que los osos no, se llevaran la piel miel. Esas paredes están derruidas, además encima de las paredes ponían unas losas para que el agua no entrara y acabara destrozando, o sea, derrumbando la, la pared. Entonces, bueno, pues a través de los talleres de empleo los hemos recuperado mm, a nivel básico. Le hace falta un empujón, de mampostería, porque las piedras, la mayor parte, eh, se han caído y hay partes que están derruidas, las puertas y demás, las losas han desaparecido, porque las losas sí que hay cosas que, por lo que sea, la gente se los lleva. Las losas esas se las llevaron y las piedras no están todas por allí, porque es una zona que es todo básicamente robledal, eh, madroño, abedules y humeiros y, y poco más es una zona de monte público que, bueno, como muchas veces pasa el monte público, ha nacido los árboles que han traído los pájaros autóctonos. No ha sido sembrado ni no tiene fines eh, económicos como el resto del municipio que podrían ver que son todo una masa boscosa prácticamente continua. No, bueno, ahí es un poco a libre albedrío ha nacido lo que lo que le ha parecido a la naturaleza y ahí hemos hecho una ruta que se llama la Ruta de los Cortines y concretamente la que estoy más orgulloso es la Senda del Hierro porque hay minas de hierro, hay ah, seis bocaminas, alguna de ellas de 300 metros, en las que se puede ver la, mina que se, extrajo, se extrayó, bueno, que se sacó, que se obtuvo hierro, pero eh, por distintas eh, avatares de la economía, el hierro se quedó allí. También están todos los acúmulos de hierro que pensamos que eran unas montañas porque tenían árboles y todo. Pensamos que eran unos, montones de tierra y cuando se empezaron a limpiar apareció eh, el, el mineral que sacaron de las minas, que no se lo llevaron lo amontonaron allí y lo protegieron para llevárselo en un futuro, pero llegó el futuro y no se lo llevaron y estaba totalmente escondido. Era un patrimonio escondido, igual que las minas, que algunas tenían árboles de este tamaño ya adentro. Una, pregunta. Eh, entonces, ¿los cortines están restaurados y, habrán hablado con, los apicultores para poder intentar poner alguna colmena por ahí o, solamente están nada más que restaurados los, las losas y los, las piedras? No están restaurados, eh, digamos, en condiciones. Ah, porque este es un ayuntamiento muy pequeño, no tiene prácticamente recursos. Eh, están en el medio de la nada, del monte. Si tuviera, bueno, no sé si en el vídeo, perdón, aparecen algunas fotos. No se veían a vista de dron se veía, estaba totalmente la masa, los robles, los, distintos árboles los cubrían perfectamente, la masa forestal. Entonces, algunos sí que se veían, otros no. Han aparecido nueve, entonces lo primero es, se, les ha protegido a través de las normas urbanísticas, ha dado una protección integral y el objetivo es restaurarlos para que se pueda disfrutar de ellos, porque están en unas zonas para, bueno, pues para que las abejas tengan producción. parajes, Unos parajes extraordinarios, ¿no? Extraordinarios. Y, la idea es también eh, intentar restaurar el uso. Es una zona que está encañonada, en la que mm. pasa el arroyo El Rigo y el arroyo de Sancedo, está prácticamente la sombra todo el día, o prácticamente todo el día, salvo cuando está el sol en lo alto, y sí que en verano hay un montón de, insectos. insectos. Una zona muy natural, hay un montón de insectos. Entre ellos, ahora mismo vas, hay un montón de abejas, porque hay en el agua a la sombra. Entonces, en la época que el monte público y la gente pasaba hambre, pues se cedió a los vecinos porque cada cortín tiene un nombre. Cortín. Eh, yo creo que simplemente a los vecinos de cero se les dio lo que, lo que dices, el área, y allí hizo, construyó con las piedras, porque las piedras están allí, son zonas que son pedregales, tienen un nombre específico, pero no, me sale ahora. Sí, cada cortín tiene un nombre. El cortín del tío Regino, el cortín del conde, que era un señor locero, el cortín de no sé. Entonces, hicieron esos cortines, que era la zona que debía tener más producción de, miel. Y el resto ah. del municipio, en vez de pinos, era cereal para hacer pan y comer. Hay documentados también cinco molinos, pero eso sí que no hemos encontrado evidencia de dónde los podían tener ubicados. Marcos, de los cortines, eh, ¿habéis llegado a hacer un reportaje para televisión o algo así? Sí, se ha hecho un reportaje cuando los protegimos, cuando la Comisión de la Junta de Castilla y León de Cultura y de Patrimonio los aceptó, o sea, los protegió de manera integral la solicitud del ayuntamiento, pues sí, se hizo un reportaje que lo tengo por ahí. te recuerdo, haber visto algo, algo de este tema, sí. Es mm. interesante, todo esto es, es el poder observar, verlo y, Te lo voy a mandar ahora, en cuanto lo encuentre te lo mando al, WhatsApp porque creo que lo tengo en el teléfono. Mm. Ah, estupendo. Perfecto, perfecto, una cosa extraordinaria. Bueno, aparte del, senderismo que también se podrá decir ahí, también hay, explotación vinícola en la, en la zona, ¿no? Sí. Cristina. Sí. hay una bodega en Sancedo que precisamente en el año pasado empezaron ya a comercializar sus vinos y la verdad que están buenos. Hay mucha, mucha viña, pero bodegas y lo que es propiamente en el municipio solamente tenemos una. Bueno, que, el Bierzo se caracteriza por un buen vino, o sea que... Sí, el Bierzo sí. <laughs> Ya, eh, sabiendo que de Salcedo también hay una bodega, pues seguro que, que, que, Tenemos de todo. <laughs> Los quesos de Vallelongo, los embutidos de Cueto y el vino de Sancedo. <laughs> y la miel, y la miel, que también lo he comentado. Y la miel. La miel. Sí, sí. sí, porque a día de hoy hay gente que aún se dedica a hacer miel en, en ocero. Hay colmenas en funcionamiento. apicultores, por eso preguntaba yo a Marcos si, si a lo mejor pues le, daban opción a los apicultores para que pudiera, una vez que, que, se intente recuperar los cortines, pues intentar también que, se le dé una, cierta aplicación, que alguno pueda poner alguna colmena en esos, en esos cortines, ¿no? Sí, la idea es dejar uno con los truébanos y, bueno, pues como como estaba de manera tradicional. Sí. porque se han encontrado truébanos de castaño, de tabla, de... Y el resto recuperar el uso, que es lo que le pasa a estos pueblos. Por eso hay tanta gente, tanto berciano en Cataluña y en otras partes de, <laughs> España. <laughs> Lo que le pasa a estos pueblos es que la gente se va y las tierras que eran de cultivo, donde se ha hecho la ruta de la senda del hierro, ahí eso, bueno, mi padre es docero, Ahí no solamente se pescaba en el río, sino que había prados para vacas, había ganado, había de todo, cereal. Ahora está todo abandonado. Lo máximo es plantar pinos, que no da trabajo, y cada 30 o 35 años pues hace una corta, una entresaca, y se saca un dinero, pero no da trabajo. Sí, sí, sí es, lo que lo que le pasa al rural. La verdad es que no, tiene tienes mucho. Pero pero en verano mm, tenéis triplicáis la población, ¿no? Casi. En verano, sobre todo después de la pandemia, sí que se llenan las casas y se están arreglando muchas casas. Pero eso no es que vuelvan al pueblo a vivir. Claro, claro. Es exactamente lo que tú dices. En verano, en el festival, o como me contaba Juan nada más que podía se escapaba. Disfrutar, disfrutar precisamente de, la gran eh. la, gran vida del rural que, bueno es una calidad, calidad de vida. Calidad, de vida. Y esa calidad de vida, Marcos, me vas a permitir que estoy viendo que detrás de ti, a la hora que estamos, todavía tiene sol. Sí, <laughs> ah. sí. Claro. esta habitación da al oeste. Pues <laughs> bueno, pero aún te, aún te puedes iluminar por eso. Nosotros ya hace rato estamos aquí a oscuras, debajo de, la bombilla y bueno, esperemos ese adelanto de, la hora para el próximo domingo. <laughs> Es bueno, eso. Ese cambio que tienes ahí es disfrutarlo, como bien te he dicho, y vale, la pena. Y sin contaminación de ningún tipo, que eso es muy, muy importante, ¿no? La, contaminación que, muchos, en muchas ciudades tenemos, que no es solamente la de, la de los coches y otras, ¿eh? sino que ahí, pues, como estaba comentando eh, Cristina, pues eso, tienen de todo. Sí, señor. Hasta buena agua, sí, sí. Como se suele decir, aquí en la ciudad gastamos vida, pero ahí se recupera vida. Francamente sí, Armando. Francamente sí. señor. Cristina, una preguntita. Me, indicaba, me indicabas que en Salcedo tenéis una, una bodega. Eh, ¿Cuál es el nombre de la bodega que tenéis? Pues mira, en este momento no me acuerdo del nombre. Em, <laughs> no hay problema, tranquila. No me acuerdo del nombre en este momento. Tiene un nombre. Y he comprado el vino, ¿eh? Para las ah. navidades y para regalar, pero en este momento no me acuerdo del nombre. Pues habrá que encargarle algo. te puedo ayudar. Ah, eh, bueno, eso. Os llevo para allí una caja. <laughs> sí, sí, de presencia, todo de presencia a la bodega y degustaremos ese vino. Vale. Este verano. Este bueno, no, pues si, traéis, mm, nosotros pagaremos los portes. Escucha, eh, eh, Marcos dice que nos ayudaba para conocer el nombre. Pues yo lo que he visto son las, la bodega, el nombre comercial o demás no le puedo ayudar. Las botellas se, tiene un vino que me gusta mucho que se llama Jodío. claro Jodío. <laughs> es tipo que lo he bebido. Vale, vale. vale. Pues, Buscaremos en internet ese nombre a ver qué tal no, sale el vino de esperaremos la, la visita de, de Cristina y, aparte de disfrutar de su parlamento, que también vendrá preparada, porque ya sé que todos los que, los que ah, son homenajeados siempre tienen un parlamento agradable. Por cierto, ya hemos visto en la presentación eh, a, la prensa del festival ya vimos ya hemos visto un, unas, un documental con respecto a, a Sancedo, ¿no? Y bueno, hermoso, la verdad que muy, muy interesante lo que vamos a disfrutar este año. Bueno. Y muy, bien trabajado. Claro que sí, claro que sí. la bodega se llama Cepal. Cepal. Cepal. Cepal. Bueno, pues eso, que mm, yo creo que si no tenéis alguna pregunta más, eh, nosotros ya no, no, tenemos que molestar más a los invitados. Juan Yo quería, yo quería comentar para Marcos y Cristina, eh, este sábado en Onda Abierto, entre las 12 y la 1, tenéis un, pequeño audio que he grabado esta tarde del Festival de, del Botillo aquí en Cataluña con, Laura y bueno, eh, lo, pues lo podéis escuchar el sábado entre las 12 y la 1 del mediodía, onda Abierto Pues lo escucharemos. Pues mm. nosotros mm, esta grabación se la daremos a nuestro técnico y nuestro técnico le pondrá música al principio y música al final. Y agradeceros muchísimo que, bueno, que hayáis eh, aceptado nuestra invitación y nuestro, nuestra conversación y las preguntas que más o menos espero que no hayan sido demasiado incómodas, ¿no, Marcos? muy bien. Vale. Agradecido nosotros de, de la invitación, el homenaje agradecido también de que haya eh, asociaciones de bercianos por ahí, en Barcelona, que recuerden la tierra, que le den publicidad, que salten el, botillo, esta mm. comida tradicional de aquí. y, bueno, la verdad que encantados. Muy bien. Una pena que no pues pueda ir, pero bueno, otra ocasión habrá. Pues, pues despedimos aquí la grabación, os lo agradecemos muchísimo y ya os cuando la emitan ya os la enviaremos porque hacemos un podcast y a cada uno de los eh, participantes siempre le enviamos el, audio de la conversación. Muchísimas gracias.